6-րդ ամսին Գաբրիել Հրեշտակն Աստծո կողմից ուղարկվեց Գալիլեայի մի քաղաք, որի անունը Նազարեթ էր, մի կույսի մոտ, որ նշանված էր Հովսեփ անունով մի մարդու հետ, Դավթի տնից։ Եվ այդ կույսի անունը Մարիամ էր, եւ Հրեշտակը գալով նրա մոտ ասաց. «Ուրախացիր, ով շնորհնկալ, Տերը քեզ հետ է»։ Իսկ նա այս խոսքերի վրա խռովեց եւ մտքում խորհում էր, թե ինչ բաներ այս ողջույնը։ Եվ Հրեշտակն ասաց նրան. Մի վախեցիր, Մարիամ, որովհետև Աստծուց դու շնոր գտար, եւ ահա դու կհղիանաս եւ կծնես մի որդի ու նրա անունը Հիսուս կդնես։ Նա մեծ կլինի եւ բարձրյալի որդի կկոչվի, եւ Տեր Աստված նրան կտա նրա հոր Դավթեաթորը, եւ նա Հավիտյան կթագավորի Հակոբի տան վրա, ու նրա թագավորությունը վախճան չի ունենա։ Իսկ Մարիամը հրեշտակին ասաց. «Ինչպես այդ ինձ կպատահի» քանի որ ես տղամարդ չեմ ճանաչում։ Հրեշտակը պատասխանեց եւ նրան ասաց. Սուրբ Հոգին կգա քո վրա եւ բարձրյալի զորությունը Հովանի կլինի քեզ, որովհետեւ նա, որ քեզնից է ծնվելու, սուրբ է եւ Աստծո որդի կկոչվի։ Եվ ահա քո ազգական Եղիսաբեթը, նա եւս հղի է իր ծերության մեջ, եւ այս հղության 6-րդ ամիսն է նրա, որ ամուլ էր կոչված, որովհետեւ Աստծո համար անկարելի բան չկա։ Եվ Մարիամն ասաց. Ահավասիկ ես մնում եմ տիրոջ աղախինը, թող քո խոսքի համաձայն լինի ինձ։ Եվ հրեշտակը հեռացավ նրանից։ Աստվածամոր ավետումն այսպես եղավ եւ մայրացավ Մարիամը։ Մարդկանց համար մայրության խորուրդը նորովի բացահայտվեց եւ այսօր էլ մայրանալու շնորհը դիտվում է որպես աստվածային հրաշք։ Աստվածածինն իր մայրանալու շնորհիվ ավելի մոտ դարձավ Աստծուն։ Մահկանացու կանայք նույնպես իրենց հղությամբ մոտենում են արարչին, նմանվելով նրան իբրև նոր կյանք ապարգևող էակներ։ Մարիամի մայրանալով փոխվեց ընկալումը մայրության խորհրդի հանդեպ։ Մայրությունը գեղեցկությունն է, որն ընծայվեց կնոջը։ Մարիամի մայրանալով սրբագրվեց մեր նախամոր Եվայի մեղքը։ Մարիամի մայրանալուց հետո նրան ունեցանք որպես մեր ամենամեծ հովանավորն ու բարեխոսը եւ Աստված անանալու իրավունքը ստացանք։ Մայրը դարձավ բոլորիս ներշնչանքի աղբյուրը, բոլորիս ամենահարազատ էակը, Մայրն ու մայրությունը դարձան պոեզիա, կտավ, քանդակ, երկումեղեդի, օրհներք ու սիրերք։ Եվ այս բոլորով արտահայտվում է մեղավոր մարդու բարեխոսությունն ուղված վեհամորը, ամենահանճարեղն արեկացին, մեծ ճկնողը, անձանց իրաղոթողը, տիրամոր հոգացությանն է հանձնում իրեն, աղերսում պաղատում հանձնառությունն աստվածացնի, պաշտպանելու դիվային ուժերի դեմ պայքարում նրա տկարությունը, հայցում բարեխոսությունն իր որդու աշխարհափրկիչ Հիսուս Քրիստոսի։ Աղերս արտիրամայր Տիրամորն ուղված աղերս ծրարը բացում է ասմունքի վարպետ Սարգիս Նաջարյանը։ Եթե ինձ գտնես Տիրամայր, թե ինձ ողորմես Սրբուհի, թե կորուսյալիս շահես անարատ, թե խրտնածիս խնամարկես երջանիկ, Թե ամոթահարիս առաջ տանես բարեշնորհ, Թե հուսահատվածիս համար միջնորդես միշտ Սուրբ կույս, Թե մերժվածիս ընտանեցնես մեծարվածդ Աստծուց, Թե գութ ցույց տաս ինձ, Լուծիչդ անեծքների, Թե տատանվողիս հաստատես հանգիստ, Թե խռովության հուզումներից հանդարտեցնես ինձ խաղաղարար, Թե վրիպածիս հնար գտնես գովյալ, թե ինձ համար պայքարի մտնես մահվան նահանջիչ, թե դառնությունն իմ անուշացնես քաղցրություն, թե բաժանման արգելքն իմ քանդես հաշտություն, թե անմաքրությունն իմ վերացնես եղծման ընդոտնիչ, թե մահվան մատնվածիս փրկես կենդանի լույս, թե լացիս ձայնը կտրես բերկրություն, թե խորտակվածիս կազդուրես դեղ կենաց Թե կործանվածիս նայես հոգելից, Թե ողորմությամբ ինձ հանդիպես Կտակ նվիրյալ։ Օրհնյալդ միայն երջանկալեզու Անբիծ շուրթերից, Ահա կուսությանդ կաթից մի կաթիլի մեջ անձրևելով Ինձ կյանք է տալիս մայրդ Բարձրյալ Տեր Հիսուսի, Արարչի երկնքի և ամբողջ երկրի որին անջրապես ծնեցիր բովանդակ մարմնով և համայն աստվածությամբ, որ փառավորված է Հոր և Սուրբ Հոգու հետ, էությամբ և անքննությամբ մեր բնության հետ միացած, ամեն ինչ և ամեն ինչում է Նա՝ երրորդությունից մեկը։ Նրան փառք հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Այգաբացի թարմությունն ունեն Սուրբ Կույս Մարիամին ուղված աղերսները, աղոթքները, խնդրանքները, բարեխոսությունները, որ պահի էլ դիմես նրան, նա արթուն է, նա զգոն է, սթափ է, որ մեղքի համար էլ դիմես, նա ներում նահայց բարեխոս է, որ հանցանքի համար էլ զղջաս, նա ձերք մեկնողն է, նա օգնողն է։ Կարծում եք սխալվել է սիրելի բանաստեղծը, երբ դիմել է Մարիամին, չափածո ձևակերպելով օգներ ինձ Մարիամ։ Բնավ։ Մեր հաջորդ բացվող ծրարը Պարույր Սևակ, օքներ ինձ Մարիամ, կարդում է Հրիփսիմե Սարգսյանը։ Օքներ ինձ Մարիամ անաղարտ մնամ այն ճահճանման աղ տաղարտի մեջ որ դժգոհություն բառով է կոչվում դժգոհությունից։ Ես շատ եմ դժգոհ։ Օկներից։ Մարիամ։ Եվ ասեմ ինչով։ Բարեխոս եղիր իմ եւ իմ միջև որ բանն ավարտվի ինքնահաշտությամբ։ Ես խռովել եմ նաև աշխարից։ Եկ ու վերստին հաշտեցրու դու մեզ, թե չէ ես այսպես ապրել, չեմ կարող։ Ուզում եմ նայել ինձ ու աշխարին, լիացած ժպտում ու քո աչքերով, հաղթելով եւ քաղց եւ պապակ-պապակ։ Ուզում եմ ապրել անչար ու բարի, գմբեթի ճեղքում բուսած տուղտի պես։ Մի բութ հառել է իմ զույգ աչքերին։ Թրցրու նրան։ Մի ձու սպիտակ ինձ բիբ է դարձել։ Կորցրու այցում։ Ճանճերն նստել ինձ վրա այնպես, ինչպես քունջութը կաթնահունց հացին։ Ճանճը քունջութ չէ։ Հացս չի Ճանճով է լցված իմ ներսը նաև ինչպես վարսանդը խաշխաշի սերմով։ Խաշխաշ չեմ ուզում։ Կակաճ դարձրու։ Ասում են իբր կապույտի վրա չեն նստում ճանճեր։ Լսում ես։ Մարիա։ Ինձ ներս ու դրսից կապույտ հագցրու։ Մեր նախամայրը Եվան չնայած մեղանչեց, առաքելությունը մնաց կյանք պարգևելը։ Մարիամն ահա լուսաբեր դարձավ մարդկության համար, որ այդ կյանքերն արարվեն լույսով ու բերկրությամբ։ Ըստ այդմ տարբեր են բարեխոսության հայցերն Աստվածամայր Մարիամից։ Կնոջ բարեխոսություններն ընդհանրական են, նեղանձնական, հասցեական, անվանական, Կինն Աստվածածնի օրինակով Աստվածուհի է, կենսապարքև եւ ամեն չարի երթվյալ ճշնամին, որն արտահայտվում է բացեի բաց, անվարան։ Ամերիկահայ բանաստեղծուհի Սոնավանն իբրև նախորինակ ունենալով Աստվածամորը համարձակվում է իրեն ճշնամի հայտարարել պատերազմին, որն ասես հետամուտ է հային ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Պատերազմը պատերազմ, բայց պատերազմը միայն ճակատամարտ իմաստը չէ, որ կրում է բանաստեղծուհու տողերում։ Դա ամենայն չարն է, որ արհեստական հակադրությունն է բարու, որն արարել է դիեզերքի արարիչը։ Պատերազմ Ես կին եմ ու հայտարարում եմ քեզ որպես անհատական թշնամի այսօրվանից։ Բացատրել պետք է, ես մանուկներ եմ արարում, ինչ դու սպանում ես նրանց դաժանաբար։ Ժամանակ, վերջ։ Ես կկրվեմ քեզ հետ։ Այսուհետ գեղագետ վիրաբույժի սուրսայր դանակները օթի մեջ համաչափ ու վարժ պտտեցնելով Գեղագետ վիրաբույժի պայքարելու ձևերից մեկն էլ երկնելն է, որպես սրբազան առաքելություն մանուկներ արարելը։ Սիլվա Յուզբաշյանն է բացում ծրարը, որտեղ Սոնավանը հավատարիմ է մայրություն կոչմանը։ Ես հավերժական սարդն եմ։ Ութ ոտանի։ Ես ձգվում եմ պատուհանի ու էկրանի միջև անվերջորեն։ Իրական ու վիրտուալ մահերի միջև ընկած սնամեջ ժամանակում։ Ամեն բան երևում է կենտրոնիցին։ Մի բողբոջ բացվեց նորից մի քիչ։ Մի ծիտ երկեց ծանոթ մի երկ։ Էկրանի վրա մի կին տղա ծնեց կրկին, մի զինվոր պայթեց բողբոջից շուտ։ Նախ լույսն է, ապա ձայնը։ Բնության օրենքները պահպանվում են։ Խղճինը ոչ, լույսը, ձայնը, փոշին, կոշիկները։ Մայրը ճճում է ու ընկնում վար։ Հողը թանգարան է ստորգետնյա։ Սա զինվորն է մահից 4 դար հետո, իսկ սա 4 ժամ հետո ընդամենը ամեն բան կրկնվում է նույնությամբ։ Ուրեմն սխալ է ինչ որ մի բան։ Ես հավերժական սկվորն եմ 4 սև գլխաշորերով։ Պապիս սپانեց թուրքը, հորս սپانեց գերմանացին։ Որդուս սպանեց ազերին, իսկ աղջիկս երեք է տղա ծնել։ Սպանեցին, սպանեցին, սպանեցին, պատմությունը կրկնում է իրեն նույնությամբ, ժամանակն է բարաբայի վերընտրության։ Ես քարաձայն երկչախումբն եմ, հավերժական ողփալացի։ Ես մեծո սոպրանոն եմ թավշյակույսի։ Ես լիրիկական տենորն եմ նորահարսի, ես զուսպ բարիտոնն եմ այրիացած կնոջ, ես խռպոտ բասն եմ կատարակտով տատիս, ես հավերժական ոչինչն եմ ութ ազդրանի։ Տատս ծնկեց ու տղա ծնեց, մայրս ծնկեց ու տղա ծնեց, ես ծնկեցի ու տղա ծնեցի, աղջիկս ծնկեց ու տղա ծնեց Մեր տղաները չոչ են անում, կանգնում են ու ընկնում վար, օվկիանոսները կարիք ունեն խեղդվողների։ Ես հավերժական պարուհին եմ, ժամանակի կաբարեի պարող քարյակը նույն, նույն մկանե շղթան ու թազդրանի ու նույն մահվան պարը հրազենի փայլուն լույսերի տակ։ Տատս թեք ծալում է ձախծունկը ու նայում աչ։ Մայրս թեք ցալում է ծաղծունկը ու նայում աչ, ես թեք ցալում եմ ծաղծունկս ու նայում աչ, աղջիկս թեք ցալում է ծաղծունկը ու նայում աչ։ Ատում եմ պլագիատ ծնկներ այս։ Ես պատերազմի աստվածուհին եմ։ Մետաղափայլ կամուֆլյաժ փեշով արնակարմիր կրծքի ստեղ ռումբեր ժամանակը դիպչում է ստինքներիս ու ընկնում վար ես կլինեմ միշտ։ Հարցն այդ չէ, սակայն ինձ տխրության 4 եղանակ է պետք։ Իսկ այստեղ ամառ է, կլոր տարին։ Որդին խոստացել էր Աստվածամորը փոխադրել իր մոտ երկինք եւ փոխադրեց։ Հողածինների սպարտքն է մեր մայրերին սիրել ու պաշտել, նրանց հոգացությանը հակադարձել նույն կերպ, նրանց գուրգուրանքներն ու փաղաքշանքները վերադարձնել ավելիով, ինչպես նորից բանաստեղծուհին Սոնա Վաննը ասում, քանզի Աստվածածին նարարեց աշխարհափրկիչ Տիրոջը եւ նրանով Աստվածանանալու շնորը ապարգևեց հանուր մարդկությանը։ Մայրս մեծացել մանուկ է դարձել։ Ես նրան հաճախ հեքիաթ եմ պատմում քնելուց առաջ։ Երբ լավ է պահում, ես նրան ինձ հետ քաղաք եմ տանում։ Այնտեղ նա մեկ-մեկ ձեռքս թողնում է ու ցույց է տալիս մոմից պատրաստված հրեշտակներին ցուցափեղկերի։ Դրախտ է բալես։ Ես մորս մոմե դրախտը մի կերպ փրկելու համար մեջքով ծածկում եմ մի մուրացկանի եւ ասում. «Տես, մամ, վերելակային երկնաբոյ շենքի, դրանով մի օր տերն է գալու վար»։ Դաունթաունի փողոցների մեջ մայրս քայլում է ու աղոթում է աղքատի աստծուն։ Մայրս փոքրացել, մի բուր է դարձել, եւ ես երբեմն կորցնում եմ նրան, կանչում եմ մամ, մամ, իսկ երբ հուսահատ լռում եմ մի պահ, Խաղակի թանձր կպրամուժի մեջ տեսնում եմ նրա 7 համարի ոտնահետքերը երկինք բարձրացող մայրս փոքրացել, Աստված է դարձել։ Ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 7-ի թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք